Estás con él queriendo estar conmigo y es algo que ya no le encuentro sentido. Ven y prendamos un par de blones, discutamos todas las situaciones. Él no te lo hace como se supone, te pongo en todas las posiciones. Ven y prendamos un par de blones, discutamos todas las situaciones. Él no te lo hace como se supone. Te pongo en todas las posiciones, yeah, yeah. Contigo me voy a capela. historia es historia de telenovela. Quiero verte en poca tela y hacerte el amor por las playas de tela. Escucha reggaetón, pero ella es real G. No hablamos mucho, no entendemos con emoji. Como Notorious ya me siento un OG. Le mete duro al cardio y no hablo del G. Es una sicaria en el área como que tiene malaria. Él ni siquiera te atiende y yo siempre sobre en el área. Tiene un porte de millonaria, su novio como que tiene malaria. Él ni siquiera te atiende y no entiende. Estás con él queriendo estar conmigo y es algo que ya no le encuentro sentido. Ven y prendamos un par de blones todas las situaciones. Él no te lo hace como se supone. Te pongo en todas las posiciones. Ven y prendamos un par de blones. Discutamos todas las situaciones. Él no te lo hace como se supone. Te pongo en todas las posiciones. Yeah, yeah. En la cama imposible que falle. Soy tu voz y tú irritas Rita Marley. Eh. Me excita verte prendida. Sexo con la luz encendida no hace falta aparatos, te pongo en cuatro. El king no es un polvo barato. A solas en el cuarto, yo te barato, Siempre que te agarro, te parto. Yo quisiera ser aire, que puedas respirarme. Vivo muriendo por acariciarte. Estás con él, queriendo estar conmigo. Él no te lo hace como se supone. Te pongo en todas las posiciones. Ven y prendamos un par de blones. Discutamos todas las situaciones. Él no te lo hace como se supone. Te pongo en todas las posiciones. Yeah, yeah. the best.